Արցախի հանրային ռադիոյի լրատվական թողարկումները կարող եք ունկնդրել երկուշաբթից շաբաթ օրերին։ Այսօր լրատվական ծրագրի թողարկումները եթեր կհեռարձակվեն ժամը 14:05-ին, 15-ին եւ 17-ին։ Ժամը 14:30-ին լուրեր արտերկրից, 15:30-ին մշակութային լուրեր, 16:30-ին լուրեր մարզաշխարից, 17:30-ին լուրեր տարածաշրջանից։ Կոնտակտային հեռախոս 94 39 93։ Ռադիո լսող բարեկամներ, այժմ եթերում այսօր լրատվականի հիմնական թողարկումն է։ Նախորդան նորությունների մասին համառոտ։ Արցախում է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարը։ Նա հանդիպումներ է ունեցել երկրի նախագահի, ազգային ժողովի խոսնակի, արտգործնախարարի հետ։ Ստեփանակերտում տեղի է ունեցել Իգոր Տեր-Հովանիսյանի եւ Ռոբերտ Էմիանի անվան գավաթի միջազգային մրցաշարը։ Տող գյուղում 5-րդ անգամ անցկացվել է Արցախյան գինու փառատոն։ Հանրապետության 1000-ից ավելի բժիշկներ եւ բուժքույրեր մասնագիտական վերապատրաստում կանցնեն։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Նախագահ Բակոսյանն այսօր ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանին։ Քննարկվել են արտաքին քաղաքականությունը եւ այդ ոլորտում հայկական երկու պետությունների փոխգործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Լրագրողների հետ չեպազրույցում Զոհրաբ Նացականյանն ասել է, որ որ հանդիպումն առիթ է մեկ անգամ եւս գնահատելու Արցախա-ադրբեջանական սահմանում տիրող իրավիճակը խոսեցինք կարևորագույն հարցերի շուրջ։ Համակարգման առումով կարծում եմ, որ արդյունքները շատ հստակ են։ Ես շատ շնորհակալ եմ, որ մենք կարողացանք հստակեցնել եւ հարստացնել մեր պատկերացումները եւ մեր գնահատականները։ Առիթ ունեցա շնորհավորելու հարաբերական նախագահին եւ իմ գործընկերներին անկախության հռչակման 27-րդ տարեդարձի կապակցությամբ այցի շրջանակներում բարեկամ ունենալու շփվելու Արցախի հասարակության հետ, առավել եւս երիտասարդության հետ մեզ համար Լեռնային Ղարաբաղը հակամարտություն չի։ Այն բարալավ մարդիկ են։ Իրենց անուններով, իրենց ընտանիքներով, իրենց հոգսերով, իրենց հույսերով, իրենց նպատակներով, ինչպես որ յուրաքանչյուր ժողովուրդ կերտում են իրենց ապագան, ստեղծում են իրենց կյանքը։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Նացականյանին այսօր ընդունել է ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը։ Խորհրդարանի ղեկավարը կարևորել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի հետ հաջողակի հանդիպումները արտաքին քաղաքական օրակարգի եւ առաջնահերթությունների հստակեցման համատեքստում։ Այդ առումով Աշոտ Ղուլյանն առանձնացրել է խորհրդանական դիվանագիտության դերը միջազգային կառույցներում Արցախի հանրապետության ներկայացման գործում։ Հայաստանի արտգործնախարարն այսօր հանդիպել է նաև Արցախի իր գործընկեր Մասիս Մայլյանի հետ։ Հանդիպումը մեկնարկել է արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների առանձնազրույցով, ապա շարունակվել ընդլայնված կազմով պատվիրակությունների մասնակցությամբ։ Զրուցակիցները գոհնակությամբ ընդգծել են երկկողմ հանդիպումների հաճախակի եւ առարկայական բնույթը, ինչը հնարավորություն է ընձեռում մանրակրկիտ անդրադառնալ օրակարգային բազմաթիվ խնդիրների։ Կողմերը շեշտել են երկու երկրների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների միջև բարբերական ոլորտային խորհրդակցությունների անցկացման կարևորությունը։ Մասի Իսմայլյանը Զոհրաբ Մնացականյանին ապարգևատրել է Արցախի արտաքին գործերի նախարարության հիմնադրման 25-ամյակին նվիրված հուշամեդալով։ Նախագահ Բակո Սահակյանի բարձր հովանու ներքո եւ Արցախի թեթև ատլետիկայի ֆեդերացիայի նախաձեռնությամբ սեպտեմբերի 16-ին Ստեփանակերտի Ստեփան Շաումյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում տեղի ունեցել հերացածքի հայազգի լեգենդար ռեկորդակիրներ Իգոր Տերհովանիսյանի եւ Ռոբերտ Էմյանի անվան գավաթի մրցաշարի եզրափակիչ փուլը։ Մրցաշարի ներկա գտնվելու առիթով Արցախ են ժամանել հերացածքի Եվրոպայի 8-ակի եւ աշխարհի կրկնակի ռեկորդակիր Իգոր Տերհովանիսյանը 2019 եւ հերացածքի Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն եւ ռեկորդակիր Հայաստանի Հանրապետության ատլետիկայի ֆեդերացիայի նախագահ Ռոբերտ Էմիյանը։ Մրցաշարին մասնակցել են մարզիկներ Արցախից, Հայաստանից, Ռուսաստանից, Բուլղարիայից եւ ԱՄՆ-ից։ Այդ թվում նաեւ միջազգային կարգի սպորտի վարպետ աշխարհի ամենաարագաված հայ մարզիկ Ալեքսանդր Դոնիկյանը ԱՄՆ-ից։ Միջոցառմանը ներկա նախագահ Բակո Սահակյանն իր ելույթում ասել է, որ որ մրցաշարը շատ կարևոր իրադարձություն է երկրի մարզական կյանքում եւ խորհրդանշական, քանի որ կրում է սպորտի լեգենդար երկու հայ մարզիկների անունները։ Այս մրցումները խորհրդանշական են, քանի որ կրում են մեծ սպորտի լեգենդար մարզիկների անունները։ Նրանց փայլու հաղթանակները տարբեր միջազգային հարթակներում սահմանված ռեկորդները շոշափելի ազդեցություն են ունեցել թեթև ատլետիկայի զարգացման վրա, մեծ համբավ եւ պատիվ բերելով հայրենիքին, ողջևորելով երիտասարդներին, շահագրգռելով նրանց զբաղվել սպորտով ու ֆիզիկական կուլտուրայով։ Եվ անչափ ուրախալի է, որ նրանք այսօր մեզ հետ են։ Նրանց ներկայությունը առանձնահատուկ իմաստ է հաղորդում անցկացվող մրցումներին։ Ուզում եմ ջերմորեն ողջունել մեր անվանի մարզիկներին՝ Իգոր Տեր-Հովանեսյանին, Ռոբերտ Թեմյանին, եւ երախտագիտություն հայտնել պատմական հայրենիքի այս հատվածի նկատմամբ ընդգծված վերաբերմունքի եւ աջակցության համար։ Մեր մարզիկները ակտիվորեն մասնակցում են միջազգային տարբեր մրցույթների, դառնում են հաղթողներ եւ մրցանակակիրներ։ Սպորտի զարգացման գործում առանձնակի կարևորությունն ունի միջազգային տարբեր միջոցառումների կազմակերպումը մեր հանրապետությունում։ Մրցումների եզրափակիչ փուլում տղամարդկանց ու կանանց 100, 400, 800, 1000 մետր վազքատարածություններում եւ հեռացատկում առաջին 3 մրցանակային տեղեր գրաված մասնակիցները ապարգևատրվել են Արցախի թեթև ատլետիկայի ֆեդերացիայի կողմից։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, շաբաթ օրը արցախցիների եւ Արցախ այցելած զբոսաշրջիկների համար նշանավորվեց հետաքրքիր իրադարձությամբ։ Հադրութի շրջանի Տողյուղում Մելիք Եգանի ապարանքի տարածքում 5-րդ անգամ անցկացվեց Արցախյան գինու փառատոն, որին ներկա էր նախագահ Բակո Սահակյանը։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Արցախյան գինոփառատոնը 2014 թվականից կազմակերպվող ամենամյա համապետական միջոցառում է, որն իր հարկի տակ ընդունում է տասնյակ գինեգործների Արցախից ու Հայաստանից մշակութային բազմաբնույթ համույթների եւ հարյուրավոր հյուրերի։ Փառատոնի կազմակերպիչն է Արցախյան հրապետության մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարությունը։ Գլխավոր գործընկերը Կատարո գինի գործարանը։ Ինչպես ամեն տարի, այս տարի նույնպես իսկական տոնախմբություններ նախ ներկաները հնարավորություն ունեցան դիտելու խաղողի ճզման արարողությունը, որին հաջորդեց Տողի արվեստի դպրոցի սաների եւ հրավիրված մշակույթի գործիչների կատարումները։ Հայաստանից փառատոնին մասնակցող Մայան ընկերությունն առաջին անգամ է Արցախում։ Ներկայացնում ենք Աղավնաձոր գյուղի այգիները եւ խաղողը։ Ղարաբաղում առաջին անգամ ենք մասնակցանք հիմնական Մարենի գինու փառատոնին, առաջին անգամ մասնակցեցինք նաեւ Արցախի։ Ինչ եք ներկայացրել։ Ներկայացնում ենք, այստեղ ունենք դառը գինիներ, կիսաղանդերային թնդեցված գինիներ, հիմնականում խաղողի եւ նռան ունենք։ Փարաջանը տեսակի գինի։ Ինչ դրամատրվածությամբ եք ներկայացել եւ վիճակը գալիքներ։ Շատ ուրախ, շատ ջերմ մթնոլորտ է, հուսով եմ որ ամեն բան շատ կկանց։ Ազգային երկու պար տարաբնույթ գինիների հյուրասիրությամբ ներկաները հնարավորություն ունեցան ցանոթանալու գինի պատրաստելու արվեստին, համտեսելու Արցախում եւ Հայաստանում արտադրվող գինիները, ցանկության դեպքում նաեւ այն ձեռք բերելու։ Իդեպ հատուկ Արցախում պատրաստվող գինին համտեսելու համար Լիբանանից Ռոբերտ Պապոյանն իր տիկնոջ հետ եկել է Արցախ։ Նախ ողջունում ենք ձեզ Արցախում։ Եկել եք հատուկ մասնակցելու փառատոնին։ Այո, 3 եք եկել հատուկ մասնակցելու համար։ Առաջին անգամ եք մասնակցել։ Առաջին անգամ։ Եվ տպավորությունը շատ դրական, ողջորիչ, ինչի համար։ Մաքուր, կազմակերպված, դա տպավորիչ էր ինձ սկզբից, եթե ձեր մնա մինչև վերջ, դա եվրոպական տեսք ունի։ Դուք եկել եք ձեր Կնոջը։ Կնոջը։ Նույնպես հիացած եմ Արցախի բնությամբ, բնակչությամբ։ Շատ դրական, շատ լավ կազմակերպած էր այս մարաթոնը, շատ լավ։ Արդեն վայելել եք վայելել։ Այո, վայելել են, գինին եմ պել ենք շատ հաճելի է։ Փառատոնի գլխավոր գործընկեր Կատարո գինու գործարանի ներկայացուցիչ Դավիթ Սարգսյանը մեծ հետ զրույցում նշեց, որ փառատոնի գաղափարը ի սկզբանե իր մեջ ներառում էր հետևյալը. Արցախցիներին եւ հյուրերին ծանոթացնելու Արցախում պատրաստվող գինիներին, ինչպես նաեւ խթանելու հարավային զբոսաշրջային երթուղու զարգացումը։ Ամենամյա անցկացվող փառատոնները վկայում են այն, որ ծրագիրն արդեն հասնում է իր նպատակին։ Այս փառատոնի գաղափարը տնվել է Կատարո արտադրողի Գրիշա Ավետիսյանից, որը ստեղծել է Կատարո բրենդը, սա բավականին երիտասարդ բրենդ է, ընդամենը ասենք այդպես 15-ից 20 տարեկան բրենդ է, բայց արմատները ավելի խոր են, որովհետև իրենց ապերը թել են այգիներ եւ զբաղվել են գինեգործությամբ։ Գյուղատնտեսության նախարարության մամլոք հարտուղար Կարեն Միրզոյանի խոսքով տարեստարի ավելացվող մասնակիցների թիվը ել ավելի է մեզ ուրախացնում, շատ տպավորիչ միջոցառում է։ Պետք է որ այդ փառատոնները լինեն, որովհետև մի կողմից դրանք տոն են համախմբության միջոցառումներ են, մյուս կողմից էլ արդարացված են այնքանով, որ Դա մեր մշակույթի մի մասն է, ազգային մշակույթի մի մասն է։ Մեզ մնում է պարզապես ավելացնել, որ բոլոր հաջողված միջոցառումները ձեռք են բերվում ընդհանուր ուժերով, երբ իշխանությունն ու հասարակությունը, մասնավոր ու պետական հատվածները, քաղաքն ու գյուղը համախմբվում են համագործակցում։ Համաժողովրդական այս տոնախմբությունն էլ թերևս ասվածի վարվկայությունն է։ Վարդիկ Հարությունյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ադրբեջանի զինված ուժերը այս գիշեր կրկին կրակ են բացել Հայաստանի տարածքի Տավուշի մարզի ուղությամբ, սակայն դրանք նախորդ օրերից ավելի քիչ են եղել։ Այս մասին ասել է Պաշտպանության նախարարի մամլոխոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը, հավելելով, որ անկանոն կրակ են բացել։ Նրա խոսքով Ադրբեջանի զինուժը սեպտեմբերի լույս 16-ի գիշերը կրակ է բացել ոչ թե Տավուշի մարզի Կոթի գյուղի, այլ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության 3-րդ բանակային կորպուսի ուղությամբ։ Ադրբեջանական կողմը կրակել է հիմնականում հրաձգային զենքերով, նաև մեծ մինչև 12.7 մմ տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներով։ Հայկական կողմն իր գործողություններով լրացրել է հակառակորդին։ Նշենք, որ վերջին օրերին ադրբեջանական զինուժը գնդակոծել է Չինարի գյուղը, սեպտեմբերի 15-ին էլ Կոթի գյուղի ուղությամբ է կրակոցներ արձակել, ինչի հետևանքով վիրավորվել է Կոթիի 60-ամյա բնակիչը։ Հատկանշական է, որ շուրջ 1 շաբաթ է Ադրբեջանի զինուժը ակտիվություն է ցուցաբերում եւ պարբերաբար գնդակոծում է Հայաստանի տարածքը։ Հարցին թե ինչ է ձեռնարկում հայկական կողմը Ադրբեջանի գործողությունները կասեցնելու ուղությամբ, արդյոք անհրաժեշտություն չի առաջացել դիմելու ՀԱՊԿ-ին, քանի որ Ադրբեջանի զինուժի կրակոցները Հայաստանի ուղությամբ են, Արծրուն Հովանեսյանը պատասխանել է, որ Հայաստանի զինված ուժերը վերահսկում են իրավիճակը եւ անհրաժեշտության դեպքում պատասխան կրակով լրացնում են։ Հիշեցնենք, որ սեպտեմբերի 16-ին Գարեգին Նժդեի հրապարակում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ վերջին 3 օրերին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ստիպված են եղել խոցել ադրբեջանցի 3 զինվորի։ Այսօր Ստեփանակերտում տեղի է ունեցել Բաքու 1918 հայերի ցեղասպանության շարունակությունը գիտաժողովի երկրորդ նիստը։ Առաջին նիստը կայացել էր Երևանում սեպտեմբերի 14-ին։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Այս օրերին լրանում է 1918 թվականին Բաքվում կազմակերպված հայերի ցեղասպանության հայրամյակը, բայց մինչ օրս այն իրավական գնահատական չի ստացել։ Գիտաժողովի կազմակերպիչները մտահոգված են, որ հայոց ցեղասպանության տարբեր փուլերը ներկայացված են իրարից անջատ ու տարբեր բնորոշմամբ, ընդ որում թե ներքին լսարանին ուղված նյութերում, ինչպես ասենք դպրոցական դասագրքերն են, թե միջազգային հանրությանն ուղված մեր ուղերձներում ու քայլերում։ Արևելք վերլուծական կենտրոնի վերլուծաբան Թուրքագետ Կարեն Սիրունյանը, ով նաև գիտաժողովի կազմակերպիչներից է մեծ զրույցում ասաց. Ինձ տարօրինակ է թվում, թե ինչու նույն գործողությունը նույն ձեռագրով, նույն կազմակերպության կողմից, նույն էթնոսի կողմից կազմակերպված հայության տարբեր հատվածների նկատմամբ որակավորվում են տարբեր։ Այսինքն, եթե մի դեպքում մենք ունենք ցեղասպանություն, ինչու նույն գործողությունը մի դեպքում որակել ուղակի ջարդ։ Եվ ես անգամ եթե վերանամ պատմական փաստաթղթերից, մի պահ նայվ այն հանգամանքից, որ ես հայ եմ, ուղակի կողքից դիտողի աչքով նայեմ այս ամենին, կնկատեմ, որ ուղակի այդ ամենը համապատասխանում է ցեղասպանության ցեղասպանության մասին կոնվենցիայի բոլոր դրույթներին եւ կետերին։ Գիտաժողովին մասնակցում էին գիտնականներ ու հետազոտողներ Արցախից, Հայաստանից եւ Սփյուռքից։ Նրանք համակարծիք էին այն հարցում, որ անհրաժեշտ է ավելի հաճախակի հանդիպել ու բարձրաձայնել նմանօրինակ հարցերի մասին։ Խաղաղագետ Ալեքսանդր Մանասյանի խոսքով Նման գիտաժողովների անցկացումը նախ եւ առաջ կարեւոր է այն առումով, որ հայոց ցեղասպանության մեծ թեման մեր պատմական ճակատագրի, մեր կենսագրության այդ էջի, ողբերգական էջի թեման մենք դեռ համակողմանի իմաստավորում չենք դրել։ Բանն այն է, որ մինչ օրս էլ տարբեր ձայներ են հնչում տարբեր կողմերից այդ ցեղասպանության տարբեր հարցերի կապակցությամբ։ Օրինակ, այն, որ ադրբեջանանության ցեղասպանությունը մինչ օրս ընդհանրապես չի արծարծված եւ չի ներառված այդ մեծ թեմայի մեջ ավելին հայոց ցեղասպանությունը չգիտես ինչու աշխարհագրորեն եւ ժամանակագրորեն կապվում է միայն Օսմանյան կայսրության հետ այն դեպքում, երբ Օսմանական զորքերը 18 թվականին հայկական կոտորածներով հասել են միջև Բաքու եւ Բաքվում էլ կազմակերպել են ավելի քան 30 հազար հայերի ջարդ։ Եվ այսօր որն է մեր խնդիրը։ Մեր խնդիրը այն է, որ նախ այսպիսի միջոցառումներով հնչեղություն տան սկիզբը դա է։ Տեղեկատվական դաշտում հայտնվի թեման եւ թեմային շատ հետազոտություններ նվիրվել, միջև դա նախապատրաստվի, որպեսզի դա համոզիչ դառնա նաեւ քաղաքական որոշումներ կայացնելու համար։ Քաղաքական գործիչների մեծ մասը հո լավ մասնագետներ չեն, բայց երբ արդեն քաղաքագետները, պատմաբանները, իրավաբանները նույն բանն են ասում նույն երևույթի մասին եւ երբ դա դառնում է համոզիչ, իրենք ավելի համոզված ձևով են դիմում համապատասխան քաղաքական քայլերի։ Երևանյան խմբի համակարգող գիտաժողովի համակազմակերպիչ Վահան Բաբախանյանը համոզված է, որ նախ եւ առաջ ինքներս պիտի ճանաչենք մեր պատմությունն ու իրավական գնահատական տանք եղելությանը, որ เป զի կարողանանք նաեւ աշխարից պահանջել։ Գիտաժողովը նրա խոսքով մի քայլ է այդ ճանապարհին, անհրաժեշտ է մեկտեղել ու կոորդինացնել հայ մասնագետների ներուժը եւ խնդիրը զգացական մակարդակից բարձրացնել հիմնավոր քաղաքականություն։ Մենք պետք է կոորդինացնենք, որ մի բրումս կլինի։ Ուլուբաբյանը եւ Մանասյանը չեմ կարծում, որ վերջի տարիները միասին նստած էին, բայց հիմա նստած են։ Մենք եւ ցանցով, եւ հեռախոսով, եւ տարբեր կապերով պետք է լինենք։ Մենակ կոնֆերանսը չի, բայց կոնֆերանսը միջոցներից մեկն է։ Նա կարևոր համարեց, որ գիտաժողովի ընթացքում ստեղծվի հետագա քայլերի օրակարգ, ծնունդ առնեն գաղափարներ, որոնք հետագայում կիրականացվեն։ Միայն այդպես գիտաժողովը կծառայի իր նպատակին։ Նշենք, որ գիտաժողովը կազմակերպվեց Հայաստանի Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Պատմության ինստիտուտի, Արցախի գիտական կենտրոնի եւ Սանկտ-Պետերբուրգի հայկական համայնքի համատեղ ջանքերով։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայում այսօր տեղի է ունեցել Վիկտոր Համբարձումյանի 110-ամյակին նվիրված Անկայուն երևույթներ եւ տիեզերքի առաջացում խորագրով միջազգային գիտաժողովի բացման արարողությունը, որին մասնակցել է աշխարի 16 երկրի 67 գիտնական։ Գիտաժողովի մասնակիցներին ողջունել են Հայաստանի Հանրապետության կրթության եւ գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանը, Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահության ներկայացուցիչն է։ Միջազգային գիտաժողովները մեզ համար շատ կարևոր են փորձի փոխանակման, նորույթը ներառելու եւ ներկայացնելու առումով։ Մեծ գիտնականի անունը հաճախ ենք լսում արտասահմանյան ոչ միայն մասնագիտական, այլ նաեւ հումանիտար ոլորտի համաժողովների ընթացքում, որովհետև նրան մեր սահմաններից դուրս շատերն են ճանաչում։ Եվ պատահական չէ, որ Վիկտոր Համբարձումյանի ծննդյան օրը, սեպտեմբերի 18-ը 1996 թվականից հրճակված է որպես աստղաֆիզիկայի օր, նշել է նախարարը, ընդգծելով, որ այս փաստը եւս շեշտում է այն դերը, որ Վիկտոր Համբարձումյանն ունեցել է մեր պետության եւ գիտության կյանքում։ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի առողջապահության նախարարներ Արսեն Թորոսյանի եւ Արայիկ Բաղարյանի միջև ձեռք է բերվել պայմանավորվածություն Արցախի քաղաքային եւ շրջանային բուժհիմնարկների ու գյուղական ամբուլատորիաների բժիշկների եւ միջին բուժանձնակազմի շարունակական մասնագիտական վերապատրաստման վերաբերյալ։ Վերապատրաստում կանցնի ընդհանուր առմամբ 318 բժիշկ եւ 1314 բուժքույր։ Վերապատրաստման գործընթացը նախատեսվում է իրականացնել մի քանի փուլով։ Իսկ այժմ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Այն ներկայացնում է ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի սպա Գառնիկ Ալեքսանյանը։ Սեպտեմբերի 10-ից 17-ը արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է ընդհանուր թվով 142 ահազանգ, գրանցվել են տարերային բնական բնույթի 65, տեխնացին բնույթի 17 արտակարգ դեպք։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում նշված ժամանակահատվածում գրանցվել է սոցիալ-կենցաղային բնույթի 17 արտակարգ դեպք, այդ թվում դրան 65, վեյելակի 61, հիվանդի տեղափոխում 4 դեպք։ Սեպտեմբերի 10-ից 17-ը հանրապետության տարածքում գրանցվել է հրդեհի 66 դեպք։ Շաբաթվա ընթացքում գրանցվել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարի 2 դեպք։ Տուժել է 1, զոհվել 1 քաղաքացի։ Սեպտեմբերի 14-ին տեղեկություն է ստացվել, որ Մարտակերտի շրջանի Գետավան Դրմբոն տանող ճանապարհի 4-րդ կիլոմետրի վրա տեղի է ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար, Արագ արձագանքման հատուկ ստորաբաժանման Չափարի փրկարարական ջոկի փրկարարները օգնություն ցուցաբերելու նպատակով մեկնել են կանչի վայր։ Տեղ հասնելուց պարզվել է, որ Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքի բնակիչ Գևորգ Դաբաղյանը իր վարած BMW մակնիշի մոտոցիկլետով դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի մասից եւ կողաշրջվել, ինչի հետևանքով վարորդին տարբեր աստիճանի վնասվածքներով տեղափոխել են հանրապետական բժշկական կենտրոն, որտեղ եւ վերջինս մահացել է։ Սեպտեմբերի 14-ին Ասկերանի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնից տեղեկություն է ստացվել, որ Ասկերան Ստեփանակերտ տանող ճանապարհի 17-րդ կիլոմետրի վրա տեղի ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար, Փրկարարական ուժերի վարչության արագ արձագանքման հատուկ ստորաբաժանման հերթապահ օպերատիվ խումբը մեկնել է Կանչի վայր։ Տեղ հասնելուց պարզվել է, որ Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքի բնակիչ Գագիկ Վարդանյանը իր վարած Nissan Magnish-ի ավտոմեքենայով դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի մասից եւ կողաշրջվել, ինչի հետևանքով ուղևոր Մարտակերտի շրջանի բնակիչ Ալինա Գալստյանը տարբեր մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է Հանրապետական բժշկական կենտրոն։ Ըստ բժիշկների ստացված տեղեկության, Տուժացի վիճակը գնահատվում է բավարար։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորական խմբի կողմից ականների վրա չպայթած Ալզենք զինամթերքի հայտնաբերման 7 դեպք է գրանցվել։ Նշված բոլոր դեպքերում իրականացվել է համապատասխան օգնություն եւ հայտնաբերված գտածոները ոչնչացվել են։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անպամատություն, օրվա երկրորդ կեսին եւ գիշերը անձրև եւ ամպրոպ վարկյանում 5-ից 10 ամպրոպի ժամանակ մինչև 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 10-ից 15, ցերեկը 23-ից 28 աստիճան տաքություն։